širdyje jaučiuos gerai. Baimės lašai iščiuvo šį rytą, nes aš nuo šiol žvelgiu kitaip. Sau kažkada, Sau kažkada aš pažadėjau, nelaukti kol kiti pakvies. Ryšto turiu, ryšto turiu, sos ir idėjų, kurios ateina iš širdies. Dar nebe Turim viską pakeist, pradėti nuo savęs turiu. Vėjo krypties laukti nereiks, nes aš labai savim tikiu. Todėl nėra blogų kelių, jei jais keliauji su tikslu. Laiko ženklai, istorija menas o šiandien ją kuriu naujai. Aš tik žmogus, aš tik žmogus, be dieviškų galių, bet ir be jų elgiuos tvirtai. Sveiki visi, kaip ir įprasta, penktadieniais žiauri tikrovė pulso etrija ir įprasta kartu su manimi laida veda Haibaras Lilyka. Labas rytas, laba diena, nežinau kaip sveikinti. <laughs> labas rytas, laba diena, tiesiog labas visi, labas Erikai, labas klausytojai. Labas Lietuva. Labas Lietuva. Iš tikrųjų, kaip ir įprasta penktadienį jau minėjau, nuo 11 val. turime laidą Žiauri tikrovė visą tiesą apie Lietuvos istoriją, apie mūsų turbūt pasididžiavimą, galima sakyti. Ir mes čia prieš laidą šnektelėjom su Aivaru, noriu pasakyti tik, kad, na, laukime jūsų komentarų, nuomonių visada. Taip, taip, taip, gali elektroniniu labai... paštu ar telefonu paskambinti, galų gale gali turbūt tave patį ir Facebook'e susirasti. Facebook'e ir yra irgi tinklapis viešas ir asmenis ir ten galima irgi klausimų, pastabų, dar galbūt kažką tai išryškinti, yra... kažką užtamsinti reikėtų. <laughs> Apie ką norite galbūt išgirsti irgi, ir tokius galima atsiliepti. Pulsas eta pulsas LT, mūsų elektroninis paštas, galite rašyti laiškus ir Aivaras tikrai pasistengs bent jau laidoje, laidoje tikrai, tikrai tikriausiai atsakys. Na, o ką šiandien, Aivarai, mes analizuosime? Šiandien eh, toliau mes keliausim nuo 1282 metų į tas tamsumas, į sutemas mūsų tautos, nes e, mažiausiai galbūt dėmesio mūsų istorikai, mūsų valstybinės institucijos, įstaigos, kitaip tariant, e, tarnautai valstybės skiria tam laikotarpį, laikotarpį iki krikščionybės. Pas mus yra laikotarpis su krikščionybė svarbiausias, o iki krikščionybės yra mažiausiai svarbus. Ir be abejo, prie tų tamsių laikų, nes nes jie yra tamsus tik dėl to, kad krikščionybė pas mus išryškinama. Apeinant e, mūsų, sakykime, kitą dalį, e, tai yra gan toksai supintas reikalas, susipinęs, persipinęs ir, kaip aš jau minėjau, tuo metu tarp 1282-1261 metų e, pakankamai tokio chaoso ieškojimo laikotarpis, kuriame e, keitėsi valdovai, karo vadai, kuriame vyko e, labai, sakykime, sumaišties laikotarpis galima pavadinti, ieškant atsakymo, koks būdas, kokia E, sistema e, yra tinkama valstybei ir galbūt kažkiek tai netgi šitą laikotarpį panašu, aš jau šiaip to laikotarpio 1280-1253, galim, tai 52 metų labai nemėgstu, nes e, labai, kaip pasakyti, mm, kai čia yra mūsų silpnybių laikotarpis, galim irgi vardinti nestiprybio, silpnybių, mūsų pralaimėjimų laikotarpis irgi, pačių galbūt didžiausių pralaimėjimų, ko pasiekoje mes matom kuršius išnykusius, e, prūsus išnykusius, jotvingius, tai būtent šitas laikotarpis e, tokio ieškojimo, aukų laikotarpis. Mm, ir aš jį gal pradėsiu nuo 1282 e, metų apie tuo metu, kai lietuvių ir totorių, e, dar kitaip mongolų imperijos ryšiai pradeda trukinėti pamažu ir po to jūs suprasit, kodėl aš nuo jo pradėjau, po to vėliau. Bet būtinai reikia paminėti, e, žiūrint, nežiūrint tai, kad mes sąjungininkai, aš labai dažnai mėgstu pabrėžti, kad mes buvom sąjungininkai, šiandien aš perskaitysiu keletą, turbūt tikiuos šiandien, jeigu ne šiandien, tai sekančiai laidoj, keletą dokumentų, kuriuose yra parodomi, kad mes e, nebuvom priešininkai, mes buvom sąjungininkai. Bet e, Rusijoje, kurioje pamažu pradėjo įsivirauti aukso ordą, kurioje pradėjo įsivirauti mongolai, ir totoriai, būtent e, per popiežiaus intrigų dėka e, pačioje aukso, pačioje Mongolijoje Karakorume sostinėje ir e, Haličo kunigaikštystiai, e, kuriai vadovavo Levas Danilovičius, e, E, jie, jeigu mes turėjome tą Haličio valinio sutartį, grubiai pasirašytą apie 1219-1215 metus mes praeisim. Tai vad beveik prieš šimtą metų pasirašyta sutartis, prieš 80 grubiai metų pasirašyta sutartis, e, pradedama nutraukinėti ir trukinėti tie ryšiai šitame mūsų chaoso, mūsų pralaimėjimų laikotarpyje ir e, Rusijos jau kaip krikščioniškos, e, kaip sąjungininkė su e, lamaistinė, budistinė, šamanistinė Mongolija, integracija stiprėja toj pusėj, jų stiprėja su anometinė Mongolijos imperija, kurios dalis buvo ir Kinija, E, Rusijos, o Lietuvos kaip po geopolitinio centro reikšmė tas laikotarpis mažėja, jisai tik tai su Viteniu vėl išauga ir su Gediminu visiškai gauna naujo konceptą, bet mes jau tai praėjom. Tai va, e, aš pradedu nuo tų ryšių pama, pamažu trukinėjimo, kur konkrečiai nuo Haličio valinės e, kunigaikštystės, kuriai vadovavo Danilovičius, Levas Danilovičius ir Aukso ordai e, vadovavo tuo metu Mengu Timūras ir e, būtent popiežiaus intrigų pasiekoj, jisai yra karūnuojamas karaliumi, bet e, mongolų vis tiek įtakai, jisai būdamas įgyjo savo kažkokią tai e, svarbą tam irgi bandymą, galbūt irgi kažkiek tai Haličio valinės tą kunigaikštystę bando e, centruoti tą tam tikrą Rusijos, tikrosios Rusijos, nes galima įvardinti tai irgi kaip tikrąją Rusiją, senąją Rusiją, kuri surišta su Kijevu. Ir um, lietuviai tuo metu mes vykdom tokius e, polamuosius, plėšiamuosius žygius, bet kaip atsaka vėl į krikščionišką terorą. Į krikščionišką terorą iš Lenkijos pusės ir į krikščionišką terorą iš e, užimtosios Prūsijos ir užimtosios kryžiuočių Livonijos. E, ir kaip matom, tai buvo tiesiog gyvybės ir mirties klausimas. E, būti ar nebūti, tas šekspyrinis klausimas. Ir lietuviai E, iš to pačiu Lenkija kovojo kartu su Haličio irgi tenai kunigaikštystė dėl to, kas dominos Rusijoje, nes e, aš vėl dar kelis kartus mes, kai perėsime į turbūt rudenio, papasakosiu tiesiog, Lenkai yra seniai polovcai, e, polovceni. Ir iš čia netgi Polandijas kilo pavadinimas, tai yra Polovcų žemė, e, kuri atsirado Sarmatijoje. Tai yra visiškai ateiviai, kuriems popiežius patikėjo vadovauti e, anometiniai Sarmatijai ir e, padolės visos to žemės, Polovcų irgi tenai e, ta įtaka, va, Rusios e, kaip vikingų variagų valstybės buvo kova ir Polovcų kaip jau variagų perėjus į popiežiaus pusę irgi kova dėl tų žemių, dėl tų žmonių iš tikrųjų gyvenusių žemėje. Ir jie toliau vykdė tą karą, nes vieniems vadovauja centras daugiau iš Bizantijas Konstantinopolio, tai yra pravoslavų ortodoksų bažnyčiai, o kitai daliai vadovavo Šventosios Romos imperija arba Rytų Romos imperija. E, tai buvo e, Roma centras, Vatikanas, tai pavadinkim. Ir jie savo tas vat, religinės ideologijos pagalbų ir sukūrė vėliau, vat, šiai dienai mes turim irgi tą ribą, tą sieną pereinančią per mūsų smegenis, tai yra e, rytų bažnyčia ir vakarų bažnyčia. Tai, atsiprašau, jo, rytų bus e, Bizantija, o vakarų bus Roma. Ir e, vieni buvo pravoslavai ortodoksai, o kiti katalikai. Ir tai, žodžiu, yra grinai sienos smegenyse. Ir va ta kova atsispindėjo to laikotarpį dėl įtako zonų ir popiežius e, per Levą Danilovičių, per Haličio Valainės kunigaikštyje e, pradėjo įtakoti tą bizantišką krikščionybę irgi. Ir e, totoriai irgi nenorėdami prarasti, pradėjo artėti, prarasti ekonominių tam tikrų dalykų, pradėjo suartėti su popiežiu kažkiek tai iš ekonominių. Totoriai, ne mongolai, o totoriai. Totoriai buvo mongolų sąjungininkai. E, E, ir visi, kurie priimdavo mm, ištikimybę Mongolijos valstybei, galėjo vadintis totoriai. Todėl Tatarstanas, Rusija buvo ir panašiai, nes mongolai totorius tokius kaip tikrai agentai, čia aš galbūt kada vėliau jie išnaikino jam. Taigi, Lietuvoje apie 1200, kaip aš minėjau, tų kunigaikščių pas mus yra penki skirtingi sąrašai, kokie buvo tame laikotarpėje. Penki skirtingi sąrašai. Ir pagal vieną iš sąrašų, kad apie 1280 metus miršta trobis. E, tai bent jau įvardinamas tokia, toks asmo. Ir e, vietoj trobiaus yra išrenkas Narimantas. Narimuntas. Ir tą postą buvo renkama iš renkama. Valdovo postą buvo renkama iš Aš dabar čia turiu Vijuko Kojelavičiaus variantą, tai Holsra, Daumantas, Giedrius, Traidenis ir Nerimantas. Tai buvo Nerimantas, Nerimantas išrinktas e, kaip valdovas, o išrinkdavo be abejo E, Rikajoto, Rykių susirinkime, e, vyriausiasis e, žiniai, teokratiniai irgi visuomenė buvo, nes gynė bendruomenę, neužsiminėjo karu dėl to, kad jiems tai buvo malonu, bet gynė bendruomenę ir bendruomenė išrinkdavo žiniai kaip dvasinis autoritetas, kaip sarmatas, sarmata, sakykime, saugotai išrinkdavo tą, tos karvedžius. Ir e, E, pagal Kojelevičių vėl Narimantas Kentauro herbą. E, Kentauras buvo pagal padavimus senosius, e, buvo pakeistas į ginkluotą raitelį, į vytį. Tai čia viena iš legendų, viena iš e, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpio, nes Kolevičius rašė LDK laikotarpį istoriją. Tai aš būtent paėmiau jo dabar tą versiją, bet bus paimtas ir daukanto, ir dar kitų versijas, ir todėl gausis trupučiu, kad tas laikas chaotiškas, kaip aš paminėjau, nes yra daug skirtingų kronikų ir kiekvieną jų savai paprašo. Bet kadangi tai yra to laikmečio prašymai, aš nieko negaliu daryti, aš vartoju ką kaip kas mato tame laikmetyje. Ir iš tikrųjų mes sunkiai sutarsim, nes valstybė kol kas lėšų šitiems tyrimams neskiria, nes tai yra neįdomu <laughs> jiems, nes tai yra iki krikščioniška Lietuva ir jie tai pavadino netgi proistorija. Tai yra istorijos mokslas, kurį finansuoja, o proistorija yra pseudo istorikų užsiemimas ir kitų, kuriems tai yra, tai va, ir visą tą laikotarpį kelių tūkstantmečių pas mūsų valstybė yra nurašiusi šiukšlyną, palikdama pseudo istorikams, tai pavadinkim, nežiūrint tai, kad E, jau tas pats įvardis parodo, kad tai yra te, iš tikrųjų pseudo istorija ir tyrinė tir, tir, tik tai krikščioniškai laikotarpį ir krikščionį. Tai yra pseudo istorija pati tikriausia, nes tu sureikšmini tik vieną laikotarpį, tik tai vienus įvykius ir paneigi kitus. Ir didesnės pseudo istorijos niekur nėra kaip Vilniaus universitete šiai dienai, studijuojančiam tik tai krikščioniškus įvykius ir suskirstančiai istorijai, proto istorijai ir istorijai. Ne, tai yra visą laiką istorija viena yra. Ir jinai yra vienodai svarbi. Ir čia trumpas vat, e, į tą tamsos laikotarpį ateimas. Ir vėl pagal Koeliaučių Narimantas perkelė sostinę iš Naugarduko atgal į Kernavę. Čia pagal, e, o pagal kitus yra priešingai, kad iš Kernavės į Naugarduką yra perkeliama dėl ekspansijos. Ir e, E, mes darėm, kaip pasakyti, tu negali pastoviai ginti savo žemėse. Tu negali pastoviai, e, vis tiek yra kažkokios tai jėgos, kažkokie tai kariniai daliniai kaiminėse žemėse, kurie terrorizuoja. Tai be abejo buvo popiežiaus e, kariniai daliniai arba polovcų, vadinamųjų lenkų kariniai daliniai, arba teutonų, vadinami kryžiuočių, kalavijuočių. Ir mes vienas, vieną po kito darėm tos prevencinius žygius į Lenkiją, į Prūsiją. Ir 1278 e, metais e, būtent e, Skomantas, vienas iš karvedžių, suduvos, suduvių karvedžių, su kartu su getais, su žemaičiai, sudegino Liubavos ir Kulmo miestus ir visą Kujaviją buvo nusiaupta. Ir lietuvių raiteliai, kurie irgi padėjo jam, sužemė Lenšicos miestą, kuris beje priklausė pačiam popiežiui. Tai būdavo vėl ten Šventosios Romai, aš kada kitą laidą gal skirsiu visai schemai Šventosios Romos imperijos, e, kad būtų aišku, kur vienolyno žemė, kur popiežiaus žemė, kur viskupijo žemė, kur imperatoriaus žemė, kur laisvėjai miestai ir panašiai. Tai čia irgi pakankamai tokia mm, miksas idėjų. E, prie Daugpilio kovo 9 1278 metais gan svarbi diena buvo, kada e, kuršiai, žemaičiai, žemgaliai sunaikino e, Livonijos ordiną armiją, kurioje žuvo magistras Enstas, grafas Gelardas ir 67 broliai. Ir net pati ordino vėliava šventų švenčiausiai atiteko lietuviams. Ir vėl, jeigu pasižiūrėsim, pagal Kaelevičių vėl miršta kažkuris tai e, kunigaikštis, kurį jis pavadino Romuntu. Ir tada buvo išrinktas Trabo, Trobis, Žemaitijos kunigaikštis, Getijos kunigaikštis. Ir e, nežiūrint tai, kad pagal pagrindinius istorinius šaltinius tai galėjo būti raidenio laikotarpis. E, bet greičiausiai tai buvo būtent, kuris vadas karo perims patį išmintingiausią vadovavimą. Ir be abejo, tai buvo jau aiškiai žinoma, e, apie praeitą kartą kalbėjom Traidenis, kuris vėliau, kurį paveldėjo Vitenis. O čia aš vis pasineriam į tą nuo 1278 metų, į tą tamsų laikotarpį, kuriame tiesiog aibė tų karo vadų, aibė ginčių tarpusavę, aibė nesutarimų ir labai sunku todėl apibrėžti, kuris, kuris, kuris. E, Dabar e, dar kitas yra paminėtas Giliginas, Germanto sunus, kuris buvo palaidotas Šventaragės lėnėje Vilniuje ir pagal Albertą Vijuką Kojelavičių Šventaragės, Šventaragės lėnis Vilniuje, tai buvo Sarmatijos valdovų laidojimas, laidojimo vieta, Sarmatijos, aš tiesiog citatą imu iš 1500 metų vidurio. E, ir Vilnius buvo pats garsiausias Armatijos miestas tuo metu. E, ir ten būtent e, tam Vėlinos lėnėje, Perkūnos lėnėje, e, šalia esančiam Perkūno, bet pagrindę Vėlino, būdavo laidomis Armatijos valdovai. Ir Giliginas Germanto sunus yra palaidoma Šventaragas lėnėje Vilniuje. Tai E, ir būtent jo laikotarpiu, tai yra 1278 metai, pagal Vėlko Jelavičių, e, kadangi jis buvo šiaip jezuitas, ne šiaip savo, ir e, turbūt paskutinis vienas iš tokių įdomesnių istorijų parašęs po to iš krikščioniškos pusės buvo jau visiškai neigiamai daugelis dalykų pateikėme arba nutylėmi. Tai šiuo atveju jis pamini, kad būtent Giligino Germanto sunaus laikotarpyje mūsų senasi, senoji tikyba buvo išstūmė mūsų žiniai, sakykime, krikščioniškus misionierius iš mūsų krašto. E, nuo Mindaugo laikų, kadangi jis buvo priemęs krikščionybę, buvo e, išlikę tų misionierių, išlikusių bažnyčių turbūt, išliko tų vaikščiančių kažkokių tai vienuolių. Tai šią atveju 1278 metais buvo baigta su to, ką Mindaugas padarė, tik tai Gediminas vėliau jau pasikviesdamas pranciškonus e, pakeitė situaciją. Bet šiuo atveju mes matome, kad tas chaosas galbūt netgi ir baigės 1278, kai išpirdo, <laughs> atsiprašau, išspyrė e, visus krikščionis iš valstybės, <laughs> krikščionių misionierius, kurie, jeigu mes imsim sovietinį laikotarpį, atitiko politrukų vaidmenį, politinių komisarų, kurie kėlė samišį ir betvarkė valstybėje. Tai galbūt ta tvarka valstybė ir prasidėjo nuo šito chaoso ir E, kurstytojų apribojimų ir pašalinimų iš valstybės gyvenimų, tai šiuo atveju 1278 pagal e, jezuitą Kojelavičių buvo tie metai, kada e, buvo išstumti visi krikščioniški misionieriai iš Lietuvos valstybės. Vėl e, dabar 1275 tai yra Germantas. E, miršta ir jo sūnus tampa Giliginas, kuris Giliginas būtent ir išstumė visą tą krikščioniškai jau, nu, utelyną. E, ir Germantas tūkstantis paskelbiamas Lietuvos valdovu. Jo brolis, vat, kuris vėliau tampa valdovu, buvo Žemaitijos valdovu. Tai jeigu vėl kalbėsim kažkada, tai vėliau galbūt apie Žemaitiją kaip getiją, kaip atskirą darinį, tai mes atrasim, tai vėl buvo karinio elito daugiau e, žemę, nes jeigu paimsim Lietuvos tai yra raitelis, o Žemaitijos yra lokys atvaizdas. Ir jeigu eisim į tą gvitingiškai laikotarpį, į gotiškai laikotarpį, vėliau pamatysim, kad lokys yra karvedžio, jau maršalo, sakykime, ženklas, lokys. Tai yra elitinių karinių, karinių dalinių lokio ženklas. Tuo tarpu Vilkas e, būdavo kapitonų, pulkininkų ženklas, tai pavadinkim, vadovaujančiams mažesniems daliniams. Tai vienas buvo kariai Vilko kailė, kitas buvo kariai Lokio kailė ir vėl tas Vytis. Tai Getija, kaip su Lokio ženklu, jinai buvo daug svaresnis karinis centras, tai buvo maršalų ruošima ir ta pati, kaip aš minėjau, Ariogolai surastas e, tikėtina Vitenis, tai buvo vienas iš tų karių ruošimo centrų to elito karinio. Ir Germantui mirus vyriausias Giliginas paskelbiamas valdovu. Jo brolis Trobis Žemaitijos valdovo karinavimo ceremonijai vainikavimo reikėtų, vainikavimo apieigose jam buvo įteiktas kalavijas ir lasda. Čia pas Vijuką Kojolevičių išliko, kad koronavimo metu būdavo įteikiamas kalavijas ir lasda. Kalavijas reiškia kovok už tautą greičiausiai, o lasda tai ganyk tautą. Ir čia yra nuo pačių seniausių laikų tas ganytojo įvaizdis, kaip tautos ganytojo įvaizdis ir su krikščionybė jis nieko bendro beveik neturi. E, čia yra ir Senajame Egipte jau Ozirio kultą, mes matom jį kaip gerą įganytąjį, kuris turi dvi lasdas, e, vieną ganimui, o kitą bizūną ten, plakimui. Tai čia šiuo atveju irgi tauta buvo išrinktas ganyti ir kovoti už tautą. E, tūkstantis, taip, 274 e, ir dabar mes turbūt išplėsim tą laikotarpį 1274 metus iki 1261 metų, visai kitą pusę. Ir žemaičių prūsų kariauna prie Liubavos sumušė ordino, kryžiuočio ordino kariauną, kurioje žuvo magistras Henrichas, maršalas Ditrichas, e, vėl prie Ezelio, spėjami metai. Sakau, ten metų paklaida vienas, du metai vėl yra dažniausiai, nes e, daug sumaišties to meto kronikose. 1274 metais prie Ezelios, Ozel, e, jeigu pasižiūrėsim, kur jinai prie Estijos randasi, <laughs> Ozelio sala. E, ant užšalusio ežero buvo sunaikinta lietuviai sunaikino prie Estijos, jo, skamba gan įspūdingai, e, Livonijos ordino, kurioje žuvo maršalas, e, magistras pats. Otonas yra apie 50 brolių. Tai buvo du kartus didesnė nuostoliai ordino negu garsiajam ledo mūšį, kurį Aleksandras Nevskis laimėjo. Ir rusai didžiuojas maždaug dviem kartais mažesnių mūšių. Šiuo atveju turbūt beveik niekas iš liet klausytojų negirdėjo, kad prie Ozelio salos 1000, apie 1274 plus minus ten du metai e, sumušė, bu, buvo sumuštas ordinas. Ir e, jisai sumuštas e, dėl to, kad iš tikrųjų jie šventė pergalę prieš prūsus ir jie jau ėjo e, į mūsų žemę, į Kuršą, į Žemgalą, į Lietuvą, judėjo link. Jeigu prisiminsim, Gediminas dar save vadino Žemgalos karaliumi, Žemgalos valdovu, tai e, būtent tie jau žygiai buvo nukreipti pačią e, to metinės Lietuvo širdį. Ir mes prie Ozelio iš vienos pusės sunaikinom tą einančią į šiaurės pusę žiemą ateinančią ant mūsų. Ir valstybė šitos šventės nešvenčia, nežiūrint, kad Rusijai filmai, ideologija, ten, sakykime, buvo tas ledo mūšis, o čia šiuo atveju du kartus didesnis mūšis, mažiausiai du kartus ir nieko beveik nežinom. E, taip, e, iš viso e, žuvo apie 6 tūkstančiai raitelių. Livonijos ordino, prie 50 tų brolių, dar apie 6 tūkstančiai raitelių be pešiųjų karių, kurių dar didesnis kiekis galėjo būti. E, tai, o kodėl tie 1274 yra svarbus? Dėl to, kad Herkaus Manto vadovaujamas e, vėl mūsų pseudo istorikai iš Vilniaus universiteto ir kitų universitetų, tai vadina prūsų sukilimas e, prieš kryžiuočių ordiną. Atsiprašau, koks prūsų sukilimas prieš kryžiuočių ordiną, kas buvo tikrieji gyventojai ir valdytojai prūsų? Ar prūsų vietiniai gyventojai, ar užkariautai kryžiuočiai? Be abejo, kryžiuočiai buvo okupantai. Kaip tu gali sukilti prieš okupantus? Tai buvo prūsų laisvės kova. O mūsų pseudoistorikai iš visų universitetų skelbia, kad tai buvo sukilimas ir jūs pasiklausykit, visur bus Pirmasis prūsų sukilimas, antrasis prūsų sukilimas. Atsiprašau, tai didesnio melo jūs nesat girdėję. Tai buvo prūsų laisvės kova, prūsų laisvės kova dėl savo valstybės atkūrimo, atstatymo. Ir e, nemelokit gerbėmiai istorikai, e, tai buvo laisvės kovos. Tai 1274 metais e, Herkaus Montamino buvo nuslopintos vedamos laisvės prūsų kovos. Tai buvo e, laikas, kuriame Prūsija kariniškai buvo fiziškai karinę būdu jau sunaikinta. Ir todėl aš ir noriu pakalbėti šiek tiek apie tą e, laikotarpį 1274 metų, 1261 metų laikotarpį, nes e, tai yra svarbu, tai ir surišta su mindauginiu laikotarpiu be abejo. Nes jeigu tokio fenomeno kaip mindaugas ne būtumėm turėję, greičiausiai nebūtų prūs, ne, nekalbėtumėm prūsų laisvės sukil, e, tas prūsų sukilimas, vartotumėm Vilniaus universitete vartotų prūsų laisvės kovo žodį, nes prūsai pralaimėjo, vien dėl to, kad Lietuvoje buvo Mindaugas to laikotarpį. Čia yra gan baisi, bet mes iš turim tą laikotarpį ištyrinėti. Ir aš dabar pradėsiu apie tą vadinamąjį prū, negaliu aš to e, sukilimą, aš laisvės kovas vartosiu, atleiskit klausytai, tai aš kalbėsiu apie prūsų laisvės kovas, e, paskutinį jų laisvės karą, antrąjį, ir e, pradėsiu nuo įrašo, kuris yra katechizmas egzempliorių viename yra du, vienas Lietuvoje iš Ukrainos parvežtas, o kitas yra Peterburgė išlikęs. Tai ant e, to katechizmo apie spėjimą 1700 metai yra vokiškai užrašas apie senąją prūsų kalbą. Šita senoji prūsų kalba dabar visiškai išnykusi. Ir tam prirašyta, 1677 metais mirė vienintelis kuršių nerijai gyvenęs senelis, kuris ją dar mokėjo. Tai yra e, e, pabaiga prūsų. E, pabaiga ir tai yra be abejo tas 1274 metai. O prasidėjus labai įdomiai, E, vėl kalbėsim apie Mindaugo atsisakymą krikščionybės, nes jis prasidėjo tik tai Mindaugui atsisakęs krikščionybės, ko pasiekoja Mindaugas dar 2-3 e, metus išgyveno, po, greičiausiai po to buvo vis tiek nužudytas. Tai 1261 metais Prūsų laisvės kovos prasidėjo po to, kai kryžiuočiai, e, tai yra krikščionis, tai įvardinkim dar paprašiau, kai krikščionis sudegino į dėrybas atvykusius prūsų vyresniosius, į taikos dėrybas atvykusius prūsų e, e, vyresniosius sudegino dėrybų metu. Ir e, tam vat laisvės kovom vadovauti Prūsijai pradeda jų vaikai pagal Kojelevičių čia vėl. Pradeda jų vaikai. Kita prielaida, tai gali būti, kad tai yra anksčiau sudegintų Prūsijos kuniga, karo vadų rykių vaikai, kurie buvo auginti Vokietijoje ir sugrįžę namo į gimtinę, jie pamatė, kokia baisi yra tų vietinių gyventojų priespauda ir patys pradėjo tas laisvės kovas. Galim įsivaizduoti, sugrįžo šiai dienai iš Londono arba iš Vašingtono arba iš kokio Peterburgo lietuviai, kurie pamato, kokia čia, sakykime, pakankamai priespauda ir skurdas ir panašiai ir nutarė pradėtas laisvės kovas. Tai Bet pasiekmė buvo sudeginimas vis tiek vadų, kurie atvyko į darybą su krikščionimis. Ir žiaurus elgesys su vietiniais. Paprastai niekas, jeigu yra gera padėtis, niekas nekovoja, kad būtų blogesnė. Ne, visi siekia geresnių sąlygų, geresnių e, gyvenimo aplinkybių. Ir šiuo atveju prūsai pradėjo kovą, e, laisvės kovą už tai, kad atsikratyti krikščioniškosios okupacijos būtent krikščioniškosios okupacijos. Ir e, e, Pagudėnų vadas, ten buvo irgi apie 12 žemių Prūsijos ir keli vadai, kelios pagrindinės gentis buvo, kelios pagrindinės žemės, tai Pagudėnų vadas buvo Linkus, Varmių Glapas, Bartų Divonis Lokys, Notangų Herkas Montaminas, Sembų Rikardas Glandas Ir visi jie buvo išėję mokslus geriausiose Vokietijos mokyklose, bet augino jos e, vis tiek ruošia didžiąją dalim krikščionis. Ir jie pamatė, kas vyksta Prūsijai, tą pradėjo. E, pačioje pradžioje, 1261 metais prasidėjus laisvės kovom, Prūsus palaikė net vokiečiai, patys kryžiuočiai, e, kai kurie, ne visi žinoma. E, ir jie netgi pereidavo į prūsų pusę. Pavyzdžiui, prie Elbingo magistras Grumbachas, kai prūsai buvo vienam iš mūšių pralaimėjo, prūsų tarpę sugavo net du savo ordino brolius – E, abu jos sudegino gyvus iš karto už e, tą išdavystę krikščionybės. E, dėl tokio polgio kiti ordino broliai apskundė magistrą popiežiui, už tai tas iki gyvos galvos, pagal bent jau kronikas, buvo įkalintas. E, iki gyvos galvos ordino magistras už tai, kad savo e, bendrapartiečius, partgenosius sudeginom. Ir, o tai vėl, dabar jeigu žiūrėsime, tos kovos e, vyko e, permainingai. E, bet prūsams pačioje pradžioje, kadangi lietuviai atsisakė okupacinės ideologijos, e, krikščionybės 1261 metais, e, lietuviai e, irgi kažkiek tai e, padėdavo. Tai į Prūsiją vykdavo vienas po kito iš Vatikano pusės organizuojami kryžiaus žygiai. Ir atvykdavo ne šiaip savo kryžiaus žygio dalyviai, kažkokie tai ten e, surinkti nusikalteliai iš miestų, bet jau profesionalai. Profesionaliai dalyvavę kryžiaus žygėse į Jeruzalę, į tą pažadėtą žemės prieš, prieš musulmonus. Tai profesionalai, kariai kryžio žygiai atvykdavo. Taip, pavyzdžiui, 1263 metais surinko to meto karinę elitą popiežius ir pasiuntė nuslopinti laisvės kovas Prūsijai ir e, buvo užpulta Natanga, kryžio karmija pasitikint savo jėgomis, profesionalumu ir žinant, kad Prūsai jau kaip ir uh, E, čia antrasis, antrosios laisvės kovos, jau kaip ir turėjo neturėti patirties, tai buvo daugiau žemdirbių, buvo prižiūrima, kad tai nebūtų karinga tauta. Tai šiuo atveju pasitikėdama padalino į dvi dalis kryžiuočiai šitą armiją ir viena liko stovyklo įtvirtintai e, kaip centre, o kita pusė patraukė naikinti prūsus. Ir šitą išsiskyrusi armija buvo labai išmintingai strategiškai panaudojus ir taktinius manevrus įvairius e, buvo sunaikinta tų neprofesionalių prūsų karių. Ir buvo netgi paimtas Magdeburgo komendantas, e, meras, tai pavadinkim, Hirhalsas, kuris pagal padavimus buvo sudegintas. E, ir Herkus Mantas dar bandė jį išgelbėti kažkiek tai, bet e, nesisekė. Tam tikri papročiai ir pas mus buvo apie jos irgi kažkada tai atskirą laidą. Ir kryžiuočiai e, tiesiog belieka tik tai karaliaučius – E, miestas apie 1263 metais. E, Marija e, tenai ir pakrašiai prie Pamorio, prie Vislos upės, bet iš esmės beveik tą jungą nusimetė. Bet popiežiai vienas po kito siunčia kryžiaus žygius kryžiaus, kryžio, kryžeivis. Visos Europos pajėgos yra nukreipiamos į Prūsiją to laikotarpiu, kad nuslopintų tas laisvės kovas. Ir prie pokarvių, e, toks irgi svarbus mūšis buvo e, Natangoje, e, galutinai tais metais, sakykime, pagrindinės tos kryžininkų armijos, kurios jie prie pokarvių, buvo sunaikinta pilnai ta E, rinktinę armiją kryžeivių. Tuo metu profesionalų, sakykime, Vatikanas, krikščioniškoje imperija po šitų mūšių 1263 metais nebelieka profesionalių karių vakarų Europoje, nes visi e, susitinka su Dievu e, danguje. Ir tai jiems padėjo be abejo pasiekti tą Dievo karalystę prūsai. Ir prūsai taip tikėjęs, kad pavyks įtvirtinti savoje valstybę, atgaivinti viską, bet popiežius net lygo ir dieną po dienos organizavo vieną kryžiaus žygį po kito. E, ir 1264 metais gudrumu Vatikanas pradėjo pasiūlydamas e, tam tikrą kontraktą, kad palieka tiems prūsams e, turtą, jiems netiminės iš tų davę išlygas Šventosios Romos imperijai E, kad jeigu jie pereina į Vatikano pusę, e, jie gauna privilegijas Šventosios Romos imperijai ir e, nereikės mirti, o reikės tarnauti naujam šeimininkui. Jo, nereikės ginti tevinės, o reikės ginti kryžių Jeruzaliai. Tai 64 metais kažkuri dalis prūsų pradeda susidėti su Vatikanu ir uh, Tuo metu be abejo iš karto ir Livonijos ordinas pamažu atitraukė pajėgas lietuvių, kad negalėtų padėti prūsam žemaičių, puldinėdamas mūsų žemės. E, tais pačiais metais popiežius Urbanas ketvirtasis net pamokslą Prūsijos temą atskirą skylę skyrė e, Romoje, paminėdamas jo kritus tūkstančiams ordino brolių, jis negali sulaikyti ašarų ir paskelbė dar vieną kryžiaus žygį. E, skardinėms. E, ir tas kryžius neįvyksta, nes vykdavo dažniausiai dėl to, kad prūsai slėpdavosi pelkėse, miškose, vyko toks pusiau partizaninis karas, bet jis sėkmingas buvo. Ir žiemą galėdavo tik tai vykti pelkė, būtent pelkėtose vietose. Tai 1265 metais buvo labai šilta žiema ir kryžiaus žygis negalėjo tiesiog kryži, kryžininkai pasiekti įsitvirtinusių pelkėse, miškose prūsų ir žygis nepavyko. E, 1266 metais mir, mirė Sventopelkas, e, Svetopolkas, 97 e, metų maždaug amžiaus. Tai buvo Pamarių kunigaikštis, kuris buvo prūsų sąjungininkas. E, Pamariai, tieseniai venedai, turėjo išlikusius ryšius su prūsais ir jie, matydami, kas vyksta Prūsijoje, genocidas, tiesioginė ta žodžio prasme, o kaip įsivaizduojate, žydų genocidą Vokietijai, ar be Stalino vykdytą genocidą prieš įvairias tajutes. Tai du kart iš dviejų padauginkit viską ir pamatysite tokį Prūsijos genocidą. Bet už tai yra Vatikanas konkrečiai atsakingas, tai kada sutiksit popiežių, pažiūrėkit jam į akis ir pamatysite velnio žiburiukus, už kurios, kurie toliau dega jų akise. Tai e, mirus Sventopelkui, jo sūnus Mistvinas ir Vartislavas bandė tęsti e, tėvo politiką palaikydami prūsus, nes irgi kryžiuočiai Vatikanas atėmė iš jų Vislos upę ir perėmė prekybą e, popiežius. Ir be abejo vietiniai gyventojai buvo nesuinteresuoti, kad e, Vatikanas, o ne vietiniai gyventojai gautų pajamas. Tai Santopelko sūnus blokavo upę 1200, Vislos upė 1267 metais, kad ne, ne ateit, netvyktų pagalba e, kryžininkams, kryžiuočiams ir maisto negauti ir panašiai. Tai tada kryžiaus žygius pradeda inicijuoti prieš Svento Pelką, prieš Pamarius ir gan sėkmingus kryžiaus žygius ir pamokina ir jie turi atidaryti vėl Vislos upę. Tai buvo priežastis, po dėl ko prūsai pradeda pralaimėti, nes vėl sutvarkomas tiekimas. Jeigu pamariai sutrikdė kryžiuočio ordinui tiekimą visas, tiek žaliavos, maisto medžiagų, tiek... E, bet tai jūs matote, kad karas buvo globalus. Ne vietinių e, partizanų sukilimas, O tai buvo globalus karas ir mūsų pseudo istorikai universitete tos vadina sukilimus. Ne, tai buvo milžiniškos laivės veskovos, į kurias įsijungdavo e, atskiros kaiminės valstybės netgi. Ir 1268 metais yra užimama e, Mitava, Jelgava. Ir Prūsijon 1260, maždaug 60 tūkstančių vokiečių, čekų, moravų, Silezijos, Vengrijos, Lenkijos karių atvyko. Ir kara, kara, otokaras e, išvyko į Getiją, į Žemaitiją, kuri palaikė e, visus, tas karinis elitas palaikė Prūsų karius. E, bet pagal duomenis žemaičiai įveikė ir šitą kiekį, šitą armiją. 60 tūkstančių. Vėl skaičiai yra galbūt plius minus, bet faktas įveikė. E, prie prūsų prisijungė ir e, div, e, taip, prie van, Prūsijoje sukyla pagezonis, čia aš imu jau iš Simono Daukanto, kuris greičiausiai iš Eiliotosios Livonės, iš kitų kronikų ėmė Dusburgo e, kronikų. Ir Pagezonis sukyla su Linkumi ir Baršteino prūsai su Divoniu. Prie Marijan Verderio prūsai sumušami 1268. Prūsų dvasia palūšta. E, po to, kai apsikrikštyje karaliaučiai pats krivė krivaitis. Yra vienas keistas dalykas 1268 metais, kad spėjama, kad pats vyriausias žinys pas mus priema krikščionybę. Tai čia vėl atskiras tema, atskiras ginčas, turėtų būti atskiros gal dešimt laidų vien apie tai, kodėl senasis e, vienas iš pagrindinių žinių priėmė krikščionybę, bet tiesiog vat, yra vienas iš faktų, iš užuominų. E, prūsams į pagalbą tuo metu atskubėjo žemaičiai, čia greičiausiai vėl surišta su Romuvos sunaikinimu, su ideologiniais pokyčiais, galbūt toj pačioje aplinkoje, bet getai žemaičiai atskubėjo to, at, to sunkių momentų ir prūsai nepalūšta dar 1268 metais. Prie Žirgūnos upės labai svarbus vėl mūšis įvyko, kur vėl sunaikinama e, ordina Stalino armija, žuvo 12 brolių ir apie 5000 raitelių, čia neskaičiuojant. Tai vienas iš didesnių vėl mūšių tokių buvo, bet žemaičiams atskubėjus sunaikinama e, Vatikano armija. Ir apsisaugoti nuo žemaičių kulme ordinas pastatė Štarkemburgo pilį, prūsų gentis suduviai, vedami skomonto puola kulmiją, sunaikina Liubovos pilį, įsivežė į Birgelavos, E, lietuviai siunčia į pagalbą suduviams apie 30 tūkstančių karių, e, tai čia greičiausiai traidenio vėl e, vedami kariai. Susijungus suduvos ir lietuvių kariuomenėms yra nusiaubėma Mazūrija, Kujavija ir Lenčica. Tai yra to žemės vėl, kur buvo dalyvavo kryžiaus žygiuose prieš Prūsiją, lenkiškose žemės. Įsiveržia į Lietuvą Haličovo linijas, va tie totoriai. E, e, Lietuva paverčia, vėl lietuviai turi trauktis. Tai totoriai, kai yra minima, tai ne mongolai, <laughs> o jų sąjungininkai, kurie turėjo vėl sutartį su popiežium, su Vatikanu reikia nepamiršti. Jo, todėl aš pradėjau nuo šitos sutarties, nes būtent tiems įsiveržus skomantas e, lietuviai turėjo atitraukti savo tam karius ir kauti su įsiveržusiais vėl netiesioginiais Vatikano sąjungininkais, totoriais tuo metu e, Haličio valinė. E, E, ir e, žuva vienas e, Bart, Bartų vadas, Divonis. Ir tai vadai pradeda žūti vienas po kito. Tai yra vis tiek tas nuo 1268 iki 68-7 metai, sakykime, kasdie, visiškai kasdieninių kovų, partizaninių kovų, kasdieninių karų, jau išsekina visus, sakykime, žmogiškosius išteklius. Tai buvo vėl paprasti daugiausiai žemdirbiai, kurie kovojo už savo laisvę, už savo teisę turėti žemę, nes vat, popiežius atimdavo jų žemės. Tai yra, atiduodavo vienuolynui, atiduodavo e, po, vyskupui ir pasimdavo pats ir imperatoriui jums dar atiduodavo ir po to visi mokesčius popiežiui. O žmonės nesutiko su šitą schemą, dėl to kovojo už savo žemę. Ir E, vienas po kito pradeda žūti, resursai senka jų, e, resursai senka ir dėl to, kad popiežius per intrigas atitraukė lietuvių pajėgas iš Prūsijos ir 1268 tais pačiais metais vėl Prūsijoje atvyksta Bohemijos, tai yra centrinės Europos imperijos, e, Šventosios Romos imperijos žemių vadas imperatorius Šventosios Romos imperijos Otakaras ir su visos Čekijos, Silezijos, Vokietijos kariuomenė vėl patraukė į Žemaitiją, į Getiją ir dėl pavasarį prasidėjusių potvinių jie nepatraukė į Žemaitiją kaip pasąjungų, jie liko pačioj Prūsijai ir Prūsija, sakykime, Prūsų karinė gale, va šitos milžiniškos armijos e, apsigyvenimo faktas pavergia Prūsų, sustabdo jų laisvės kovas sakykime, pamuša vikšrus tankui visus ir nutraukia šaudmenis prieš tai. Uh, Ir e, nadruvių gentis persikėlė į Lietuvą, skalvių didikai e, Surbanta, Sudista ir Surdeta su savo giminiais taip pat pasitraukė į Lietuvą, gilumą. E, sekančiais metais e, yra e, vėl tolimesni karai Galiausiai 1271 metais aš Soimono Daukantą dabar vėl paimsiu. Dietrichas Forgotes Bebenas ir Konradas von Tirbergas, garsus kar karvedžiai, sutraukė, e, sulaukė karių iš Lenkijos, e, užpuola apgulą Natangą e, ir vienoje iš pilių sudegino 2000 prūsų. E, galiausiai kryžeiviai pergalė prūsus ir 12 tūkstančių jų lieka mūšio lauke. Žūsta 12 tūkstančių prūsų. E, paskutinis prūsų karvedys ir vyriausias karvedys Herkus Mantas pelkėse yra pagaunamas, spėjama išduodamas, nes kiek iš vienos pusės gali kariauti ir net laikė. Tas lūžio taškas prūsų tautoj, prūsijos žmonių jau buvo ir e, be abejo visi kokybiški vyrai žuvo ir liko e, nekokybiški vyrai, e, kuriems, taip sakant, laisvė ir aukštesni idealai jau yra nebesvarbus. Tai šiuo atveju 1271 metais įvyksta tas lūžis, kuomet nekokybiški vyrai pradeda diktuoti sąlygas, o kokybiški vatikaniečiai pradeda tos nekokybiškus valdyti. Ir jie atsisako savo paskutinio vado, e, Prūsijos Herkaus Mantamino, e, kuris pelkėse pagaunamas e, kryžeivių komendanto Henricho Švembergo ir gyvas prirašamas prie medžio ir perpjaunamas per pusę pjūklų. Čia yra krikščioniškas dievo gailestingumas, ta nuometinis, ar ne? Ir varmas karvedys glapas taip pat išduodamas, yra sudraskomas pririštas prie arklių karaliaučyje, tik tai pagezonis, dar ilgai Milėnų pilyje gynėsi, galiausiai žemaičiai atskubėjo jiems į pagalbą, apgula, žūs, žūna ten prie Milėnų pilies apie 7000 kryžiuočių, ir jie vėl pasitraukė į Žemaitiją. Ir 1272 metais Grigalius X paskelbė naują kryžiaus į, į, į Prūsiją ir žiemą besibaigiantis Varmijo Natangoje Prūsijoje paskutiniai prūsai jau, taip, vyrai, kokybiški vyrai, stoja į atvirą mūšį ir ten patiria, tai jau buvo mirtininkų, sakykime, išėjimas į tą atvirą mūšį ir e, patiria pralaimėjimą, žūsta glapas e, ir, ir e, ko pasiekoja, man, man tas va tose pelkėse po to jau bando dar vesti tą partizaninį karą, jisai pagaunamas ir žūsta. Taip 13 metų kova už laisvę baigėsi. Ir katalikišką, katalikybę, e, žydinti kraštą paverčia dikinę ir prūsai palūšta ir jų kaip aš paminėjau, va, tas Sankt Peterburgė, buvusiam katechizme, egzemplioriui 1700 metų, parašyta šita senoji prūsų kalba, dabar visiškai išnykusi, 1677 milė, mirė vienintelis kuršių nerėje gyvenęs senelis, kuris ją dar mokėjo. Tai va tokia dalė ištiko mūsų e, gentainius ir jų auka buvo tam, kad mes būtumėm gyvi. Ta prasme, vietoj to, kad E, va tas mūšis 1274 žiemos metu, tas paskutinis išeimas, tai buvo išeimas tų kokybiškų Prūsijos vyrų tam, kad liktų kokybiški vyrai Lietuvoje. E, tam, kad susitelktų į vieną kumštį ir tam, kad smoktų šitai hidrai, sakykime, iš Vatikano. Visai šventosios Romos imperijoje mirtina smūgį ir ką mes matom, be abejo, e, Vitenis ir smoktelėjo, driokstelėjo taip, kad tos galvos ir nu, nulekė visas. Na, iš tikrųjų toksai pasiaukojimas, ar ne, iš prūsų pusės galima pavadinti? Taip, iš prūsų pusės buvo vyrų Prūsijos vyrų, be abejo ir moterų, nes jeigu moteris nesutiks, vyrai nelabai galės e, irgi turbūt e, išeiti ir kariauti, bet taip, tai buvo, ta, tie metai buvo prūsų tautos pasiaukojimas dėl lietuvių tautos ir kai mes jos minim kaip e, savo šventes mes negalim nepaminėti prūsų pasiaukojus už tai, kad mes būtumėm gyvi. Va čia vėl yra labai baisi nuoskauda, istorinė nuoskauda prūsų atžvilgių, kad mes kalbam tik apie save ir tik išryškinam save, pamirždami, kad mes iš tikrųjų esam, išlikom dėl to, kad prūsai tuo metu sutraukė visą tą karinę jėgą, e, visą tą karinį smūgį, visas tas terorą į save, į save tam, kad galėtų kurtis ta laisva Lietuva kova. Ir e, šitų švenčių akivaizdai mes to turim nepamiršti. Nepamiršti vasario 16 švesdami žmonių, kurie pasiaukojo, mirė tam, kad būtumei tu gyvas. Ir mm, man sunkiai suvokiama vasario 16 be, prūsų, be Prūsijos paminėjimo. Tai, e, nes mes tai pasiekėm ne vieni tikrai. Be pam, pamarių kunigaikščių paminėjimo, be kuršių, be žemgalių. Mes esam tik dėl to, kad tos tautos mirė, kad mes būtumėm, tai vėl turim pagalvoti, kodėl jie pasiaukojo, kodėl mes tokie buvom svarbus, kad tai mirė. Ir ar mes pateisinam tos lūkesčius šiandien, ar mes esame tie žmonės, kuriems rūpi tie laisvės idealai, ar mes esam tie žmonėms, kur rūpi šitą žemę, kurioje mes gyvename. Ehm, panašu šiai dienai, kad E, kad mes tampam e, panašus į tos nekokybiškus prūsų vyrus, e, kur alkoholis šnapsas ir pornografiniai filmai duok mums duonos ir renginių, o kas ten bus rytoj ir poryt, jau ne, ne nebežinom. Aivarai, ir pabaigai aš nežinau, ar tradicija toliau bus ar ne, kaip minėjai, kad e, visas laidas baigs. Taip, aš gražiai. manau, kad reikėtų pabaigti dviem dalykais. Tai yra du dalykai, kuriuos turi atminti visi klausytojai tautos ir valstybės pažangos priemonės. Pirma yra Žemė su jos turtais yra Lietuvos ūkio pamata. Žemė mytybo šaltinis nespekulacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvo žemė tai yra mūsų tautos nusavybė, todėl neparduokim jos užsieniečiams. Lietuvo žemė turi būti Lietuvos valstybės, Lietuvos tautos nusavybėje. E, priešinkimės e, tam netiesiogiam pavergimui ir atemimui iš mūsų. Antra dalis tai yra pasaulė žiūra. Kurkime ir laikykime bendros pasaulė žiūros. Tai yra du pagrindiniai dalykus, kurios turi atminti visi klausytojai. Šiandien turbūt tiek, susigirdėsime kitą penktadienį, dar priminsiu, kad galite Aivarą rasti Facebook'e, įvedę Aivaras Lilyką ir taip pat savo klausimus galite siūsti mums elektroniniu paštu pulsas eta pulsas lt. Šiandien tiek, kaip ir minėjau, susigirdėsim kitą penktadienį. Iki.